Oh, diwaca. Sing jelas nek maca. Aja sampe memalukan. Oke. Masyarakat kene kabeh wis ngenteni. Nanti hmm. apa sing arep mbok sampekne harus jelas, lugas, tangkas, cepat, dan terkendali. Siap, Bos. Apa meneh daerah kene iki daerahe kaum santri, para alim, ulama kepareng rawuh, kepareng berkahi. Iya, iya, iya. mula omong saomong kudu sarwa ngati-ngati aja nganti omonganmu ngantek nyinggung perasaan liyan diwaca iki iya daerah kene iki daerah seni daerahe wong budaya mulane omong saomong kudu sarwa ati-ati tindak sapecak tembung saklimah jumangka ing suku kudu sarwa waspada waspada awet awake dhewe semae lho kowe nek kancane ape Randang kok suwen kok salahe kok. Eh. Nek awakmu kesempatan digawe moco randang maca bareng aku omong nesu. Aku meneng salah, aku omong salah. Ora beneran kok karo kowe omong-omongan kok. Eh. Mbok wonge sing cacek cacek ndang piye ngono, aku meneng awakmu ngomong greget saute enek. Aku meneng we randang ngomong. Tak idoni lho kowe nesu nesunan wong kok iso Al Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Lah kok ngeca Al Fatihah kok iki ning daleme Bapak vitamin iki dhewe <laughs> Cah ora Jawa ngono ora iso maca ngomong nek ora iso maca Bapak vitamin sing apa ki <laughs> sing mantene jenenge paping lho Iping, iping. Endi bocah? Saking saking moh kelong terus dikiboti dhewe lho. Angkrek kemaruk ora. Moh kelong padune timbang bayari tukang kibot dinyangi dhewe. Bapak Samin, sarimbet Ibu Pasiraman. Dengan ha? Bojone ta iki sing Pasiraman. Nggih. Duduk, Pak. Iki nggone. Oh alah, Bapak Samin, sarimbet Ibu Samin ingkang Samin-saminan Dopet ing rancak. Ingkang pidalem wonten Pak Siraman. Pak Siraman. Mas Indi Supingi. Pikantuk kalian Mbak Triluki Indarwati binti Supriyanto Pradireja. Oh, Ugi Mbak Erna Yunita putranipun Bapak Samin Pasiraman dan Mas Agus Pajar Triyono saking tambahan sari didungane muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya, terus terus terus. Geser sik, geser sik. Terus terus, aja nganti ki. Kuwi sikile wong iki sik kebek kabeh kuwi aja nganti diidek lho, Lek. Enggak. Kuwi jenenge sungkan. Aja ngidek sikil nek isa cengel. ngawur kene wong liwat wis titip cengkelmu ya gelem piye kok ora kok terayu nang pinggir dalan mantenan Pak Dok mantenan loro dadi siji loro dadi siji hebat Pak Samin berarti penjenengane ki irit maksudnya irit biaya yang lah loro dadek no apa pera irit to ikan kuduna wadwe nyang ping pindu malah ngur pisan apa seneng gula nyang neng gini ya seneng to ora seneng lah sebabnya langking kau yombuh bayarannya rong kenah aku kaya musuh iping terus lah sing rabi iping dewe lho kau yang mungkin awet dewe ya ora mau ora ana awake dhewe tetep ora narjet lah paling tidak ya antak mangan rokok karo bensin padha ae kuwi jenenge ora narjet tapi iki ning kancane dhewe kancane dhewe ora mungkin awake dhewe penonton sakmene akeh ya hebat anggere nek tontonan sing delok mesti akeh akeh gratis sae Aja omong ngono lho, masyarakat kene iki kondang kabel lho, Pak. Kondange ngendi? Dungane kabul kabeh kok. Oh, tenan nek masyarakat kene dungane kabul kabeh, ayem tentrem, guyub rukun, subur makmur. Lho. Joneh to, apa kok ora ditandur tandur neng kene ora tukul makmur. Nyatane nandur pelem e wae ya wong lho delokan. Kae wong delok goblok, kae wong delok. Nah, ora bedane to kuwi antara Masa wong delok gemandul kaya ngono. Lah kuwi wong delok ancene ning kono ki ora ketok akhire munggah ya dongakne tiba. Oh, dongamu ra bener. Maksude tiba ki tiba dosane. Warga masyarakat kene jan sing wedok lho delokne cantik cantik ayu ayu ayu masalah sing lanang yo ganteng ganteng ganteng Pak Dok masalah delok ndek sing tuwek kae nyaprut nyaprut ha ah, iya wis nyaprut tambune remason wis <laughs> Serano belang sami. Api-api padha wong kene wong seger-seger. Wong kene iki. Lah kok tau ngomong lek wong api-api kene iki wong darah kene wong duwe kok jarene. Lah duwe maksude wong sugih. Duwe ora. Wong kaya. Ora. Duwe apa? Duwe iso padha Allah, Lah mangsamu tapuk pisan engko. Ora penonton saking akeh. Eh, hebat. Enek sing bapak-bapak e enek sing rokok, <laughs> enek sing dolanan HP. Iki malah ngemiki anake udah ora tahu. Masak to, Pak? Iku lho delokno kuwi. Omong ngono lho, Pak. Ora entek tak entek. <laughs> Tapi tenan lho, Dek Precil, antarané bayek lanang karo bayek wedok iki sape-sapeane menak bayek wedok. Ya ora ngono. Alah, alah, bayek wedok umur telung tahun, gawa nggone dukun, golek nondok tembean. Wis suwuk, mulih wis gak gelem mik e wis kena disapeh. Ngono ya. Tapi nek bayek lanang, hmm. antiku sak umur-umuranku barang niku jek gamus. Anggeroh ngono ngono cek. Yo gara ndelok no. Delok ya cek gamis merate. Yo yo tenan lah ngonoan barang ngonoan barang enak kuclok enak ae eh, lah oh. tapi enak tanggoku ndek ben enak bayek keracunan mbako kok. Eh. Lha apa enak om oh, mbak? Bar dinggo pake terus dinggo anake. Iki bapake kurang ajar kuwi. Lah mulane kudu iso mbedakno, Dik, antarane air susu ibu karo air susu, umum. Susu kaleng karo susu ibu enek bedane. Lah susu susu kaleng karo susu ibu bedane apa? Ya susu kaleng itu kune Indomaret, lah susu ibu iku. Ah, umum, umum cah cilik ngerti. Lah kok iso? Ra iso kowe. Bedane susu kaleng karo susu ibu. Lah susu kaleng. Ah, ra iso, ra iso, ra nutut. Ah, Lah lah sesuku. Ya ampun brecel wah. Kowe ora iso. Kowe pro ndiasmu lho kok iki. Lah wis ora iso eh, kok. Lah aku jawab Jawabanmu itu salah. Lah terus bedane susu kaleng karo susu ibu? Nek susu kaleng, hmm. neng kalenge nek tulisane susu kental manis. Kuwi susu? Susu ibu, susu kaleng. Nek susu nek susu kaleng susu kental manis. Tapi nek susu ibu, susu ibu, susu kental kentul. Dadi kan gitu. ngomongamu rapih nak oke cah cilik-cilik oh. ngono. Entar aja iki fakta kok. Fakta ora nek cara fakta. realita dek awak dhewe ngomong. Lah lampahe ning ngono kuwi adae beda-beda. Lah adae beda ta? Rohmu apa lah adae? Lah nek susu kaleng ya adae kaleng. Hmm. Nek susu kerdus adae kerdus. Lah susu ibu? Adae ya ngonoan. ngonoan ki apa? Lah apa ira? Lah susu kaleng kuwi adae kresek, Pak Do. Lah nek susu ibu. Badan hukum. Apa wi? BHU lho, badan hukum iki BHU. Mangsamu mbok singkat Iki Pak iki campur sarine dulu. Campur sari, campur sari bocah rupane burek-burek iki lho, bocah.